chapter 24. Meta de pente hemeras catebe ha archierius Ananias, meta ton presbuteron, cae retoros tertulu, tinos HOITINIS tinis ine phanisan to hegemoni cata tu paulu. Clethentos de autu erxata categorein har tertulos legon. Poles erenes tertulus, tu canontes dia su kai cator thomaton genomenon to ethne tu to dia tes ses pro noias te kai pantaku apo de comatha cratiste felix meta passes eucharistias hine de me epipleon se in copto paracalo accusae se hemon sunt te se epi echea. Hurantes gar ton andra tuton loimon kai kinunta stasin passin tois judaiois tois cata tein oecumenein, pro ta staten te tes ton nadzoraion hairseos hos kai ta hieron epe rasen bebelosai hon kai ekra par hu dunese autos anacrinas peri panton tuton epignonae hon hemes categorumen autu. Sun epithento de cae hoi judaioi fascontes tauta hutos ecein. Apocrythae de ha paulos nusantos autou tu hegemonos legain ec polon eton anta se cretein to ethne to to epistamenos youthu maturon ta peri emautu apo lagumai duna menu su gnonai hoti u pleus esen moi hemerai DECADUA af hes anebein pros cuneson in Jerusalem kai ute ento hiero huron me prostina dia legomenon he episustasin poiunta oclu ute entai synagogais ute catatein pollen ute parastesai me dunantai perihon nun kategorusen mu homologo de tuta soi hoti kata ten hodon hin legusin hairasin hutos latriuo to patroo theo pistuon pasin tois kata ton nomon kai tois prophetais gegramanois. Elpida ekon eston ton theon hin kai autoi hutoi pros dekontai hutoi anastasin Melen esestai necron de caion te cae adicon. In tuto de autos asco apros capon sune desen econ pros ton theon cae tus anthropus dia pantos. De eton de pleonon paragenomenein eleemosunas poeson est to ethnos mu cae prosforas in hois huron me ignis minon into hiero u meta oklu u de meta thorubu tinis apo asias judaioi hus de episu parenai kai kategorein e te e pros me e autoi hutoi e patosan te huron in emoi adikema stantos mu epi tu sunedriu. He peri mias tautes fones, hes ecraxa hestos en autois, hoti peri anastaseos necron, ego crinamai semeron huf humon. Accusas de tauta ha felix ane balata autus, acri besturon, e dos ta peri tes hodu, e pon hotan lucias, ho kiliarkos kata be diagnosomai ta kath humas. Dia taxamenos te to hekaton tarke te restai ton paulon ekein te anesin kai medena kuloen ton idion autu hupe retein, he pros erkestai autu meta de hemeros tinnis paragenomenos ha felix sun drusile te gunaiki use judaia mete pimpsata ton paulon kai ekusen autu perites es christon pisteus dia legamenu de autu peri dikaios sunes kai enkrateas kai tu krimatos tu melontos Esses thy emphobos genomenos ho Felix apocrithei ton eun ekon poruou kyron de metala bone meta kalasomai ser hammer kai elpizon hoti kremata do thesetai autou hupou tou paulu apos lousei auton dia kai pouk naturan auton meta pempomenos homile auto. Dia tias de pleurotheses elaben dia docon ha felix porcion feston thelon te caritas catathestai tois judaeois ha felix catalipin ton paulon de demonon.